وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام بعدو تندلينا مزنقم زويتو كوسياننا الصلاة فضائلها ومكانتها في ومكانتها في الإسلام wa ahamiyatiha, swala fadhila zake mbalimbali na cheo chake na nafasi yake katika Uislamu na umuhimu wake. Katika khutba iliyotangulia tulitaja fadhail tatu zenye kufungamana na swala. Fadhila ya kwanza tukasema kuwa swala hii ni adhamu arkani lislam ni nguzo kubwa miongoni mwa zile nguzo za Kiislamu, bali as-sala ni arruknu thani min arkani lislam, ni nguzo ya pili baada, ni nguzo ya pili katika Uislamu baada ya nguzo ya kwanza ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Kadhalika pia tukataja kuwa swala hii awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yauma alqiyama, ni jambo la kwanza ambalo kwamba Allah atamhisabu kwalo mja siku ya Kiyama katika haki zake na katika matendo yake. Ibada ya kwanza na haki ya kwanza ambayo kwamba Allah ataitizama na kuihisabu ni swala. Kadhalika pia tukataja katika umuhimu wa swala na fadhila zake kuwa anna Allah azza wa jalla faradhaha ala nabiyihi sallallahu alayhi wasallam min ghairi wasita min fawqi sab'i samawat, kuwa swala hii Allah ameifaradhisha juu ya mtume pasipo na wasita, ina maana moja kwa moja, pasipo kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam, kama zilivyo ibada nyingine. Na ibada hii ya swala Allah ameifaradhisha juu ya mbingu saba, kamfaradhishia Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Ndugu Islam, tukiendelea kutaja fadhail za swala katika hili jambo la tatu, kuwa Allah ameifaradhisha swala kwa mtume moja kwa moja, tena juu ya mbingu saba. Wanachuoni wasema pia katika yale yenye kuonesha umuhimu wa swala na ukubwa wake na cheo chake kikubwa katika Uislamu ni kuwa mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala alipomfaradhishia mtume swala alimfaradhishia swala hamsini katika ule usiku wa Isra wal Mi'raj, kama tulivyoelezea kuwa tukio hili limetokea katika mwaka wa kumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika mji wa Makka, kama walivyoelezea wanachuoni na Imam Ibn al Izzi Al-Hanafi rahimahullah katika Al-Urjuza al miiyah akilielezea tukio hili la Isra wal Mi'raj ambalo kwamba ndani yake Allah alimfaradhishia mtume swala. Kwanza akaanza na swala hamsini akielezea matukio ya mwaka wa kumi asema thumma ala saudata amda aqdahu fi ramadhana thumma kana ba'dahu aqdu ibnati siddiq fi shawalin wa ba'da 50 wa amin tali usri bihi was salawatu furidat khamsan bi 50 kama qad hufidhat, katika mwaka wa hamsini usri bihi wasalawatu furidhat, mtume alipelekwa katika ile safari ya usiku al-Isra, alafu al-Mi'raj akapandishwa juu na Allah subhanahu wa ta'ala, akasubiana na Jibril mpaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka wa kumi mtume alipofikisha miaka hamsini usri bihi wasalawatu furidhat khamsan bi khamsina kama qad hufidhat sasa wanachuoni wasema Allah alipozifaradhisha swala hamsini mwanzo, hadha yadullu ala mahabbati llahi laha, hii yaonesha kuwa jambo hili la swala Allah subhanahu wa ta'ala yualipenda, ndio mwanzo akafaradhisha swala hamsini. Lakini mtume akamregelelea regelelea Mola wake mlezi mpaka akazipunguza akazifanya tano, ikawa ni tano kwa matendo, hamsini kwa thawabu kama alivyoelekezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Musa alaihi salatu wassalam kuwa rejea kwa mula wako mlezi uombe takhfifu, akamregelelea regelelea mula wake mlezi akaomba takhfifu mpaka zikawa swala tano, hizi swala ambazo kwamba twaziswali usiku na mchana. Kwa hivyo kuli Allah kuzifaradhisha akaziweka swala hamsini mwanzo. Hii ni ishara kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipenda ile tendo la swala, ndio maana imekuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni amali gani ambayo kwamba yapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla as-salatu fi awwali waqtiha, amali ambayo kwamba yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni swala ndani ya mwanzo wa wakati wake as-salatu liwaktiha au katika riwaya fi awwali waktiha, tendo ambalo kwamba lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lenye thawabu nyingi na malipo makubwa ni swala katika mwanzo wa wakati wake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya tunayoyataja yaonesha umuhimu wa swala, ukubwa wake na cheo chake kikubwa katika Uislamu na uwajibu wake. haitakani Muislamu kuzembea kutokamana na swala na wengi katika sisi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani swala twaiweka kando, hatuswali. Misikiti yabakia na watu wachache. Ndio maana tukaamua kuiongelea maudhui hii, kukumbushana kuhusiana na jambo la swala, umuhimu wake na ukubwa wake na utukufu wake na nafasi yake kubwa katika Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yale yenye kuonesha umuhimu wa swala, kuwa swala hii mara ya kwanza Allah alipoifaradhisha alifaradhisha swala 50 hasa wanachuoni wasema hii ni ishara kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipenda hili tendo la swala na ndio jambo la kwanza ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuhesabu kwalo siku ya kiyama bali pia vile vile ni msingi wa pili katika misingi ya Kiislamu na zile nguzo za Kiislamu nguzo ambazo kwamba Uislamu umejengwa na kusimama juu yake aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu Islam katika fadhail za ibada tukufu hii ya swala swala tano na swala nyingine mbalimbali mbali. swala za faradhi na swala za sunna zilizopendekezwa na kukokotezwa, kuwa swala hizi tanha anil fahshai wal munkar, humzuia muumini kutokamana na alfahsha, uchafu, wal munkar, na mambo maovu, mambo ambayo kwamba enda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake, wa aqimis salah inna salata tanha anil fahshai wal munkar wa aqimi sala, simamisha swala. Maana hakika swala humzuia mtu kutokamana na uchafu na maovu. Katika fadhail as-sala, umuhimu wa swala na ubora wake na ukubwa wake na utukufu wake, humzuia mja na humzuia muumini na mwislamu kutokamana na uchafu na uovu. Kwa hivyo yule mwenye kudumu juu ya swala tano na swala ambazo kwamba zimehimizwa na kukotezwa ni swala za sunna, inakuwa ni sababu ya kukingwa kutokamana na uchafu na uovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Kadhalika pia ndugu zangu Waislamu, katika yale yenye kuelekeza na kuonesha umuhimu wa swala, ukubwa wake na cheo chake kitukufu katika Uislamu, kuwa salatu akhiru wasiyati nabii sallallahu alaihi wasallam. Ili jambo la swala ndio ulikuwa wosia wa mwisho wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Ummi Salama, kadhalika Anas bin Malik, kadhalika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Masahaba hao wa mtume mpokea hadithi wakasema kuwa kana akhiru wasiyati nabii sallallahu alaihi wasallam kana akhiru wasiyati annabii sallallahu alayhi wasallam as-salata as-salata wama malakat aymanukum, usia wa mwisho wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba wake na kuwaambia umma wake kwa ujumla, as-salata as-salah, lazimieni na swala, lazimianeni na swala Wanachuoni wasema as-salata as-salata, ay ilzamu salata wa hafidhu alaiha wahdharu tarkaha wa adama al-itiyani biha ala wajhi al-kamil. Ilzamu sala, lazimianeni na ibada ya swala. Kadhalika wa hafidhu alaiha, na muzihifadhi swala tano swala za faradhi na swala za sunna ambazo kwamba zimekokotezwa na kupendekezwa kwetu sisi. Kadhalika pia maana yake wahdharu tarkaha, na tahadharini na kule kuacha swala kama tunavyoziacha swala baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo jambo hili Mtume amelikataza na kulitahadharisha aliposema as-sala as-sala, lazimianeni na ibada ya swala na wala msizembee katika jambo la swala, hifadhini swala zenu Kadhalika pia vile vile chungeni katika kule kuzitekeleza swala katika njia ambayo kwamba si ile njia ya kisheria, mkazitekeleza swala vibaya vibaya, kinyume na wakati wake, kinyume na masharti yake, kinyume na wajibati zake. Chungeni jambo hili. Kwa nini? Fa inna salata, maana hakika swala adhamu arkani lislam, ni katika zile nguzo tukufu na nguzo kubwa za Uislamu, wa ashrafu libadati lbadaniyah na ni katika zile ibada tukufu, ibada za kiwiliwili. Kwa hivyo Mtume amesema as-sala as-sala, chungeni na kuhifadhini swala zenu. Bali imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa as-salatu nur, swala ni mwangaza kwa muumini fi dunia wal akhirah. As-salatu nur, swala ni mwangaza. Na pia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman hafadha alaiha yeyote ambaye kwamba atahifadhi swala tano kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyama, yule ambaye kwamba atahifadhi swala tano hizi. Swala tano zitakuwa kwake yeye ni nuru siku ya Kiyama na burhan, ina maana swala zitaenda kumtetea kadhalika, wa najatan, na inakuwa ni sababu ya kuokoka na adhabu ya akhira, adhabu iliyokali na kinyume chake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman lam yuhafidhu alaiha, na yoyote ambaye kwamba hatozihifadhi swala tano, lam takun lahu nurun wa burhanun wa najatun wa kana ma au wa kana ma wa firaun wa haman wa ubeyi bin khalaf, yule ambaye kwamba hatohifadhi swala tano siku ya kiyama itakuwa hana nuru wala hana burhan wala hataokoka na kule kusalimika kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokali. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa kana ma Qarun wa Firaun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, atafufuliwa na watu hawa waovu, viongozi katika ukafiri, Qarun na Haman na Firaun na Ubay bin Khalaf hawa ndio wataenda kufufuliwa nayo kufufuliwa nao yule ambaye kwamba ataacha kuswali. Yule asiye swali atafufuliwa na watu kama hao. Asa waonaje yule ambaye kwamba atakuwa kundi moja pamoja na Firaun? Firaun ambaye kwamba ni twaghin, alifanya kibri mpaka ikafika hatua akasema ana rabbukumul a'la, kuwa mimi ndiye mola wenu mlezi. Sasa huyu ndio utaenda kufufuliwa naye unapoacha kuswali. Asa bila shaka yule ambaye kwamba ataacha swala hali yake itakuwa mbaya atafufuliwa na viongozi katika ukafiri, wale viongozi katika ukafiri kama Firaun na kina Ubay bin Khalaf na kina Abu Jahal na kina Abu Lahab. Hii yaonesha uovu wa Muislamu kuacha swala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah Allah katika jambo la swala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salah as-salah. usia wake wa mwisho akahusia kuhusiana na swala, watu washikamane na swala kisawasawa. Tukimalizia ndugu zangu Waislamu, katika fadhaili as-sala, wanachuoni wasema kuwa as-sala sababun litakfiri dhunuba. Swala tano hizi na swala za sunna zilizopendekezwa na kuhimizwa inakuwa ni sababu ya muumini kufutiwa madhambi yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as salawatul khams waljumuatu ila aljumua wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kabair. Swala tano Muislamu kudumu juu ya swala tano, kadhalika Muislamu kuhifadhi swala Ijumaa, akaswali Ijumaa mpaka Ijumaa akadumu juu yake, na kufunga Ramadhani mpaka Ramadhani akadumu juu ya funga ya Ramadhani. Mtume amesema mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kabair, ni kifutio cha madhambi ina maana swala hadi swala pale katikati wafutiwa madhambi, ni kifutio cha madhambi. idha jtunibatil kabair, endapo muumini yule atajiepusha na madhambi makubwa. Anapojiepusha na madhambi makubwa, inakuwa ni sababu ya kufutiwa yale madhambi yake madogo madogo, kwa kule kudumu juu ya swala tano. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, maandiko kama haya yatuhimiza sisi kudumu juu ya swala tano. Katika khutba inayokuja tutakuja kuongelea kuhusiana ahkamu zenye kufungamana na tariki swala, yule mwenye kuacha swala. Sheria yasemaje kuhusiana na tariki swala? Wanachuoni wasemaje kuhusiana huyu mwenye kuacha swala, ikawa haswali kabisa? Itakuja kuelezea katika khutba na juma inayokuja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم